Today, the Dharma lecture will last one and a half hour. The first, the first hour is for the Dharma lecture and the last 30 minutes is for the question and answer. If you have any question regarding today's topic, please send your question to our link Google Doc or raise your hand. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dharma talk and we would like to invite Bante Pawara Tamika To start the translation, today the topic is Vitaka Santana Sutta, The Origin of Unwholesome Truths, Part 2. Bài phát ngày hôm nay sẽ kéo dài trong vòng 1 tiếng 30 phút. Một tiếng đầu là phần thuyết giải của Ngài Sayadaw và 30 phút còn lại sẽ dành cho phần hỏi đáp. Xin mời quý vị gửi câu hỏi về ban tổ chức qua đường link Google Docs hoặc giơ tay để hỏi trực tiếp với Ngài Sayado nếu còn giờ. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayado từ bi bắt đầu bài pháp thoại và chúng con cũng kính thỉnh Phàn Tê Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Chủ đề bài pháp ngày hôm nay là Nguồn gốc của các tầm bất thiện phần 2. Sa đúc, sa đúc, sa đúc, sa đúc, sa đúc. với kinh Vitaka Santana Sutta nguồn gốc của những tầm bất thiện đối với những hành giả thực hành yeah. Dạ. Dạ. À, ngày quên trước thầy báo thoại chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Phật và ngày tùng Nam Mô Tát ba lần Nam Mô Tát Sa Bhagavato อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ the so that we did we are teaching is Vidaka uh, Santana Soda on to handle our evil thoughts. Bài kinh này là ngày Đức Phật dạy chúng ta là làm thế nào để đối, đối diện hay là làm khắc phục với cái tâm bất thiện hay đối trị lại với cái tâm bất thiện, tâm bất thiện. Uh, à, Pante, so This is the simultaneously translate Pande. So, oh, oh, okay. yes, yes, yes. So, but they will not hear my voice. Oh, simultaneously. Yes. yes. Same like same like Parami talk. Yes. They cannot listen. Hmm. Maybe here have here we have some listeners. Here oh. listeners. Yes. Oh yes, yes, Monday from Vietnam, Monday. Yeah, yeah, correct. Oh, I see. Ừ. Ừ, yeah. Nói, như vậy là trong lớp có, chỗ ở nơi ngài là có một số vì người Việt Nam muốn ngồi muốn nghe trực tiếp. Thế là phải ngài phải mở loa ngoài và như vậy thì chúng ta lại chuyển thành thông dịch truyền thống. How can we do for that? Oh, Pante, we thought so they yeah. they can use the YouTube. They can use YouTube. YouTube Pante, YouTube, yeah, YouTube or Facebook. YouTube or Facebook. Yes, or they can enter the Zoom also and choose uh, in uh, uh interpreter channel Vietnamese channel. Maybe. Yes. Uh, uh Maybe maybe next time you do this time. Uh, you, yes. You may translate as you shall. Uh, yes, yes, yes, Pande. Yes. Huh? Yes, yes, Pande. Uh, so Đức ơi, Đức tắt thông dịch được không? Để ngài nói là bắt đầu mình bắt đầu tuần từ từ tuần sau mình sẽ chuyển theo thông dịch song song và tuần này mình thông dịch như trước. Uh, so hello everyone. So today Uh, the next week, we will start to uh, simultaneously translation interpretation channel. But for this time, we will do alternatively translations. Yes. Mm -hmm. Can they hear me now? Okay. Monday? Yes. Yes. So for those who are practicing higher mind from time to time, pay attention five objects. So number one, when we are practicing meditation, when we have evil thoughts, during meditation. We should change another object. Tức là khi mà chúng ta trong lúc hành thiền mà chúng ta có những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện thì chúng ta hãy đổi sang cái đối tượng khác, đối tượng thiện để chuyển từ bất thiện chuyển thành thiện. So, in the previous talk, we have a we have talked uh, craving due to beings, craving due to properties. Today we will talk about aversion or anger due to beings, hmm. aversion or anger due to properties. So if we have anger, how to do, which kind of object we should practice. Tuần trước ngày Sơ đo đã giảng chúng ta về những cái tha mái, cách đối trị tha mái, tha mái và chúng sanh và tha mái và tài sản. Hôm nay thì ngài đo sẽ dạy cho chúng ta cách đối trị với tha mà với cái tâm sân, sân ý là cái tầm tầm sân về sân với chúng sanh do chúng sanh phát sinh do chúng sanh hay là sân ý bắt nguồn từ những cái tài sản thì cách đối trị của nó là gì? So when we have anger or aversion due to beings, so the commentary give advice to practice loving kindness, metta. Khi mà có cái tâm sân, cái tầm sân hay là sân ý đối với chúng sanh, với chúng sanh nào đó, thì trong chú giải có nói cách đối trị đó là tâm từ, metta. So, normally we need to pay attention or practice our main object all the time. But in this time, because of evil thoughts that we have, we have to change another object to practice metta. Và đối với những lúc bình thường thì chúng ta có những đề mục thiền chính, nhưng mà trong khi mà trong lúc hành thiền đó mà có những cái thân ý khởi sanh thì khi đó chúng ta sẽ chuyển tới cái đề mục thiền đó là thiền tâm từ the original object, original meditation, let's say breathing meditation. Breathing meditation also can remove anger if improved. But before improvement, sometimes uh, we cannot stop anger. So middle is the best medicine or special medicine Uh, especially for the anger. So because of this, uh, if we have anger due to beings, we should practice metta meditation, loving kindness or friendship. Đề mục thiền gốc hay đề mục thiền chính của chúng ta đó là thiền hơi thở, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong khi lúc hành thiền thực hành thiền hơi thở thì trong cái lúc thực hành thiền trong lúc đang tiến bộ như vậy chúng ta vẫn chưa thể nào mà dừng hẳn được những cái sân ý những cái tầm sân khởi sanh lên trong tâm và phương thuốc đặc biệt hay là phương thuốc tốt nhất mà để đối trị với cái tâm sân đó là sân với cái chúng sanh sân với người nào đó sân với chúng sanh nào đó phương thuốc tốt nhất hay là phương thuốc đặc biệt ở đây đó là metta là tâm từ so you may try to see people who you respect there are many people in the world there are some people we hate But uh, also, we have many people we respect, we love. If we try to see in mind, it will be easier to produce metta. Đề mục thiền tâm từ giải tâm từ là như thế nào? Thì trên thế gian này chúng ta có rất là nhiều người và cũng trong đó trong nhiều người như vậy thì cũng có những người mà chúng ta chúng ta ghét và trong những người đó cũng có những người mà chúng ta cung kính và đề mục đầu tiên là chúng ta giải tâm từ giải tâm từ tới người mà chúng ta cung kính trước và đó là cái đối tượng cái đề mục thiền để chúng ta dễ dàng khởi sinh lên cái um, niệm cái tâm từ so another thing is maybe before sleeping or after sleeping we may start with the metta every day. If we uh, we usually have uh, anger, so if we start with metta, so we may not have anger easily. <coughs> Ví dụ như là chúng ta thường có cái sân khởi sanh trong tâm thì trước khi đi ngủ chúng ta hành thiền giải tâm từ và sau khi thức dậy thì chúng ta hành thiền bắt đầu với cái việc hành thiền giải tâm từ thì khi mà giải tâm từ như thế từ từ chúng ta sẽ làm giảm đi đối trị lại với cái tâm sân của mình so this is the way to dispel to remove anger đây chính là cách để loại bỏ hay là đối trị lại chế ngự cái tâm sân there are some advice to remove anger so uh, I want I want give uh, because uh, I'm from different places uh, because many people may have anger <laughs> so we need to know ways to remove anger yes. và ngài Sero sẽ giải thích cho chúng ta là cái nơi phát sinh của những cái tâm sân và rất là nhiều người trong rất là nhiều người trong chúng ta có cái sân ý có cái tâm sân như vậy nên là ngài sẽ dạy cho chúng ta cái nguồn gốc của nó so uh, first of all uh, we will move uh, next one uh, aversion due to properties anger uh, because of properties so when we have anger based on properties we need to practice four elements. So what are four elements? Earth element, water element, fire element, and the wind element. So every physical things, every mater materialities have uh, this, uh, this type of four elements. Let's say our body you may press hard and soft. It is an element, like, like math. So also wetting, uh, or cohesion. So it is water element. Uh, fire, temperature or heat. We have another thing is uh, like we move, we shake, we speak or step, uh, going to toilet or eating, swallow. So those movements done by wind. We have a wind. So every materiality have uh, four elements. So if we have anger due to properties, maybe due to form, due to house, so you should ask, do you have anger towards other elements? Do you have anger towards water elements or fire elements, wind elements. If we think as elements, elements are uh, not, not to be angry. <laughs> so, because of this, uh, if we have anger due to properties, so commentary give advice. to practice four elements. Yes. Khi mà chúng ta sân, bây giờ ngài Sero giải thích đến cho, cho cái sân bắt, bắt nguồn, sân ý bắt nguồn từ cái tài sản. Thì trong chú giải có nói là cách nào đối trị lại với cái sân mà bắt nguồn do nguồn gốc là bắt nguồn từ cái tài sản mà sân. Thì chúng ta phải hành tiền tứ đại. Tứ đại, tứ đại ở đây là gì? Tứ đại ở đây là bao gồm có đất, nước, lửa và gió mọi thứ mọi tài sản hay mọi vật chất trên thế gian đều cấu tạo bởi cái tứ đại này và thân của chúng ta cũng vậy thân của chúng ta khi mà chúng ta nắn vào thân ấn vào thân ấy, chúng ta thấy cái sự cứng sự mềm thì giống như bùn cũng giống như bùn vậy cứng và mềm thì đó cái yếu tố cứng và mềm ở đây đó chính là yếu tố của địa đại và yếu tố ướt chúng ta thấy là thân nhiều khi chảy mồ hôi rồi ướt rồi cái, cái sự kết dính hay là chảy và kết dính thì đó là yếu tố của nước và yếu tố của lửa đó là gì đó là yếu tố mà nóng và lạnh còn khi mà chúng ta nói này chúng ta đi này chúng ta ăn khi mà nuốt đó vân vân tất cả những hành động này những cái di chuyển này thì đó là tạo nên bởi gì bởi gió bởi phong đại và mọi vật chất trên thế gian này thì đều cấu tạo bởi tứ đại và chúng ta khi mà chúng ta sân sân với những cái cái đồ vật ví dụ như là sân với nhà cửa rồi hay là sân bởi một cái vật gì đó cái đồ gì đó thì chúng ta tự nghĩ rằng như vậy tại sao mình sân mình sân với địa đại chăng mình sân với đất chăng mình sân với nước chăng mình sân với lửa chăng hay mình sân với gió chăng thì chúng ta quan sát như vậy thì tất cả mọi thứ trên thế gian này là bao gồm tất cả những cái đại cái đại này thì không có gì mà chúng ta cần phải sân với những cái đại này cả thì chính vì vậy nên là khi mỗi khi mà cái tâm sân khởi sinh sân mà bắt nguồn từ cái tài sản cái đồ vật đó cái vật chất đó khởi sinh trong tâm thì chúng ta hướng tâm tới về thiền tứ đại chúng ta quán tứ đại So there are some uh, some other advisors uh, teaching in the other places. So if we have anger towards someone, so we should try to focus something good. So some people speaking is good, no action, <laughs> but you should focus on the speaking. Some people speaking is not good, but uh, they can help with the body. Bodily action is good. If so, we should focus on that. Some people, only mind is good. Sometimes we can find. So, like a, uh, uh, he may do chanting, or he may meditate, so or listen dharma. So by seeing that, we can notice, oh, his mind or her mind is good. So we may focus on that. If someone is good in everything, so whatever you see, you should, you can see to have a meta. But uh, someone with uh, all bad action, <laughs> again, bodily or mentally, or no good. Only we should have. So we should have compassion, like the parents towards the children. If their children is not good, but they still uh, have compassion. So those people cannot improve in this life. In the same way, cannot improve in the future. After that, they were reborn in awful state because of bad action in everything. So by thinking in this way, we should have compassion. So this is the way taught in the Agada Vinaya Sutta to remove anger. <coughs> yes, sir. Và có những chỗ khác nữa con nói đó là sân ý khi mà sân sân với ai đó thì trong chú giải có nói rằng đó là khi chúng ta thấy trong là chú tâm nghĩa là cái sự chú tâm chúng ta thấy rằng một số người thì khi có lời nói tốt nhưng hành động họ không có tốt thì chúng ta chỉ hướng tâm đến cái lời nói tốt hỏi thôi một số người thì họ có cái <coughs> cái lời nói không tốt nhưng cái thân họ nhiều khi họ làm những cái việc tốt thì chúng ta hướng tâm lên cái chú tâm cái hành động về thân họ những việc họ làm thôi còn một số thì người ta có cái tâm tốt ví dụ như thỉnh thoảng người ta có cái tâm tốt chúng ta có thể thấy được ví dụ như là người ta tụng kinh chanting người ta hành thiền thì chúng ta chỉ chú tâm lên cái tâm họ cái việc làm tốt cái cái sự hành động tốt bằng tâm họ thôi nhưng mà nếu mà người ta mà uh, có cái tâm tốt như vậy chúng ta hướng tâm đến cái thần có cái, cái tâm của họ ấy. còn nếu mà mọi hành động của họ đều tốt thì không có sao chúng ta rất là đơn giản chúng ta có thể bất kỳ cái hành động nào của họ chúng ta có thể hướng tâm lên và chúng ta có thể dễ dàng uh, hướng tâm cái hành động tốt của họ và có cái tâm từ đối với họ ấy. nhưng mà đối với những người mà tất cả những hành động về lời nói cũng không tốt cái hành động cũng không tốt và cái tâm ý của họ cũng không có tốt thì khi đó chúng ta phải giúp họ như thế nào làm cách nào để giúp được họ ấy thì khi đó chúng ta có một cái việc chỉ có một cái việc duy nhất đó là phải có cái lòng bi mẫn có cái tâm bi có cái tâm bi đối với những người đó có tâm bi đối với những người đó giống như là cha mẹ đối với con cái thì khi mà con cái con cái có hư như thế nào đi nữa thì lúc đó có làm việc sai có sai tới đâu đi nữa thì lúc nào cha mẹ cũng có lòng bi mẫn đối với con cái thì đó là cái cách mà chúng ta có thể có thể làm tại vì bởi vì chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà có cái tâm à, ba cái cái hành động này cái lời nói này à, lành hành động không tốt lời nói không tốt và cái tâm ý của họ không tốt thì chắc chắn rằng cái đời này họ sẽ chịu cái khổ đau và cái đời kế họ cũng phải chịu những cái khổ đau kiếp sau họ cũng chịu những cái khổ đau họ phải tái sinh vào những cái cõi ác đạo nhưng còn những cái đọa xứ thì chính vì như vậy chúng ta suy nghĩ như vậy nên là chúng ta có cái lòng bi mẫn bi mẫn đối với đối với họ thì giống như trong trong bài kinh Agati Vinaya Sutta thì có nói là về cái tư duy này, cái cách suy nghĩ này. So next way to remove anger is to reflect the benefits of metta. What are benefits of metta? So number one, good sleep. Can have a good sleep can uh, can can wake up uh, habit uh, in a go away go wake up you may say so yeah. no dream no bad dream protected by devas ones. Uh, loved by devas many people Uh, cannot affected affected by cannot be affected by weapons, one things. We have a clear fix. Can get a concentration easily. Can reborn in the Brahma realm. So if we reflect those benefits of metta, so we may not have anger. We may be able to dispel anger. If so, the mind will be concentrated on the meditation object. Để loại bỏ cái tâm sân thì chúng ta phải quán quán về cái sự lợi ích cái lợi ích của tâm từ cái lợi ích của tâm từ ở đây là gì đó là khi hành thiền tâm từ thì chúng ta sẽ ngủ ngon chúng ta thức dậy trong an lạc chúng ta sẽ không bị mơ ác mộng và được chư thiên yêu mến được nhân loại yêu mến được nhiều người yêu mến và không bị làm hại bởi lửa bởi vũ khí bởi chất độc không thể làm hại chúng ta được và nghĩa là mà có sắc diện tươi sáng và nữa là có định có định một cách dễ dàng tái sinh vào những cái cõi tái sinh vào cõi phạm tiên và người người ờ, có tâm từ chết không rối loạn thì khi mà chúng ta có những cái uh, uh, chúng ta quan sát về cái lấy của tâm từ như thế thì chúng ta sẽ tiến tới hành hành thiền tâm từ hành đến từ tâm từ thì chúng ta sẽ không có khởi sanh đến cái tâm cái tâm sân và mỗi đó là cái cách mà chúng ta đối trị lại mỗi khi mà chúng ta có cái sân khởi sanh thì cách đối trị ở đây đó chính là tâm uh, tâm từ The next one is uh, to reflect as relatives. So in the long samsara, so everyone have been as a relatives. So he or she may have been as our mother or father who take care of us, our friends or any other relatives. So if we have a, this kind of thinking, this kind of perception, so as a relatives, we may be able to remove you know, our anger. Một cách quán xét nữa để chúng ta có thể loại bỏ được cái đối trị, loại bỏ được cái tâm sân hay chế ngự được cái tâm sân, đó là quán xét về như thật là thân quyến chúng ta phải quan sát rằng trong cái vòng luân hồi dài vòng vòng luân hồi samsara này thì chúng ta tất cả mọi chúng sanh tất cả mọi người chúng sanh tất cả mọi người đều đã từng là thân quyến của nhau ví dụ như là cô ấy hay anh ấy cũng đã từng là cha của chúng ta từng là mẹ của chúng ta hay là từng là bạn bè của chúng ta hay là từng là thân quyến của chúng ta thì bởi vì cái sự suy xét này suy xét là chúng sanh khác đã từng là thân quyến của mình thì bởi vì suy xét đúng đắn như vậy thì chúng ta có thể chế ngự được cái sân ý mà chúng ta có thể khởi sinh được cái lòng từ Next one is to reflect karma as our property. So if we have anger, we will not be good about our karma. So The anger is not the cause of Buddha, Itika Buddha, and Buddha's disciple. So, because of anger, we were reborn in bad destination. We will have a bad con condition in the future. It, it is the enemy's wish yeah. to have a bad condition. So, because of this, we should have anger. In the same way, if other people have anger, it is their karma. So they will not be good. Uh, so if we reflect in this way, we may not have anger. We may be able to dispel anger. Yes. Một cách quán tưởng nữa để chúng ta đối trị chế ngự lại với cái tâm sân, đó là quán xét, đó là nghiệp của chúng nghiệp chính là tài sản của chính mình. và sân sân khởi sanh là không tốt khi mà tâm sân khởi sanh thì đồng nghĩa là chúng ta có sẽ chịu những cái quả bất thiện và tạo những cái nghiệp bất thiện và sẽ theo sau là đó là những cái quả bất thiện chúng ta phải chịu thì và tâm sân sân ở đây không phải là cái phẩm chất không phải là những cái pháp của đức phật của đức phật độc giác hay là các bậc thánh đệ tử của đức phật và sân nếu mà sân khởi sinh thì sẽ làm cho chúng ta phải tái sinh vào các đoạn xứ sau khi chết và nữa nếu mà chúng ta hay là chúng ta sẽ phải tái sinh vào những cảnh giới không tốt đẹp tái sinh vào những cái nơi không mong không mong muốn và để và sự sân ở đây sân ở đây cũng chính là cái điều mà kẻ thù chúng ta mong muốn kẻ thù luôn luôn mong muốn là chúng ta phải à, là chúng ta gặp những điều ác gặp những cái rủi ro đó là cái điều mong muốn kẻ thù mong muốn đối với chúng ta và không nên chính vì thế chúng ta không nên để cái sân khởi sanh lên lên trong tâm của mình và ai đó mà có cái sân thì cũng là điều không tốt thì đó là cái nghiệp của họ phải chịu thôi nên nếu người khác mà người ta chúng ta phải thấy là rằng nếu người khác có cái tâm sân khởi sinh thì điều đó họ sẽ phải chịu những cái quả bất thiện vì họ có cái tâm sân đó và chúng ta quan sát theo cách này thì chúng ta sẽ không có tâm sân sân khởi sanh hay là chúng ta có thể chế ngự đối trị lại với cái sân bằng chính cái sự quan sát này. Another thing to reflect is bodhisattva's parami. Bodhisattva has fulfilled parami, kandi parami, being patient. also included. So one time, Borisada is ascetic. His name is Kandiwadi, Kandiwadi uh, who has a view of being a patient. <coughs> so one time he was in the royal garden. The king uh, queens came to the garden so kids are trying to sleep. Uh, on the one of the queen, the other queens are surrounded, surrounding. King fall asleep. At that time, the other queens didn't stay there. <laughs> Visit in the garden here and there. So, so Boris Sadak approached, approached. So Boris Sadak is giving talk. At that time, the king waked up. Who are they? So the queen, uh, where the king sit, uh, where the king sleep, uh, said. So and they don't care you. <laughs> they, they didn't they didn't care you. They are visiting here and there, so the the king get got angry. So I'm trying trying to find out. Saw queens approaching Borisada. So King uh, got angry more. So who are you? Uh, asking Asadek. Oh, I'm Asadek. My name is Kandiwadi, who has the view of being patient. Oh, you can be patient. So, like eh, cutting in hand, can you be patient? Oh, my being impatient is uh, my patience is not in the hand. So, I'd rather cutting leg uh, regarding ears, nose, uh, asking question, uh, can can you still being patient? Be patient? Oh, my patience is not there. My patience is, my patience is in the heart. At that time, they can kick on the chest and go away. You, you hold your patience and will go. So when the canaries out the range of aesthetics view, uh, sink and then the fire from the came up, uh, wipe away the uh, sink into the earth. So, uh, so again reborn in hell. <clears throat> so in that story, although are cutting body limbs, Bodhisattva trying to maintain uh, his patience, his candy. So yeah, sometimes we don't have any other choice. Enemy is bigger and stronger. As a ascetic, uh, cannot harm others. Uh, may have a chance to run seem to be not possible in that condition. So no choice uh, except being patient. So bodhisattva have been practiced in this way. So we should follow uh, sometimes our our efforts or wisdom may not be useful. Uh, so condition is really bad unchangeable. So if we can patient, we can be patient. Uh, still, we can get some kind of harmony, uh, county barmy. Uh, so conditions are bad, but uh, we are gaining something. So as a bodhisattva in that story, uh, so yeah, he has to die, uh, but uh, also have chance to fulfill kanti harmony his death is worthy, but the king, uh, more painful than uh, that ascetic harm him. So, uh, because of this, Bodhisattva's work is well done. So for himself, uh, he can get a better condition. For the enemies, although he didn't do any harming, but already more painful than the harm. So uh, because of this, uh, we should practice Kandi Parami. If so, we may be able to dispel our anger. Yes. Và một cách nữa là chúng ta quan sát và chúng ta tự loại bỏ được cái sân ý của mình. Đó là chúng ta phải quan sát như thế nào? Đó là chúng ta quan sát như hạnh của Đức Bồ Tát khi mà Đức Bồ Tát Bodhisattva mà trong con đường trên con đường đang hành các ba la mật Parami để hoàn thành các ba la mật Parami. Đặc biệt là, là trong câu chuyện ở đây thì ngài sẽ đó kể một câu chuyện đó là câu chuyện mà khi Đức Bồ Tát đang hành hạnh Kanti Parami kham nhẫn ba la mật Và khi đó vị đạo sĩ hay Đức Bồ Tát của chúng ta có tên là Kantivadi. Kantivadi đó là một người có cái kham, kham nhẫn vô cùng lớn. Và một ngày thì đó là vị đạo sĩ Kanti Kantivadi mới đi tới vườn thượng uyển của nhà vua để ngồi thiền ở đó. Và đức vua với các hoàng hậu, hoàng hậu và các phi tần mới đi tới vườn thượng uyển. Và khi đó thì có một cái vị uh, hoàng hậu thứ nhất với hoàng hậu với ngồi đứng bên cạnh vua còn một số hoàng hậu khác, một số người vợ của vua khác thì đi đi chỗ này chỗ kia. Và khi cái cô hoàng hậu này người hoàng hậu mà đến ở bên cạnh vua này thì ở bên cạnh vua khi đó nhưng một số người khác cái cung nữ khác thì đi tới chỗ ngài đi trong vườn đi lang thang trong vườn nhìn chỗ này chỗ kia ngắm cảnh và khi đó thì thấy được Bodhisattva hay thấy được Đức Bồ Tát vị đạo sĩ đang ngồi thiền khi Đức vua tỉnh dậy thì Đức vua mới hỏi rằng thế hỏi hoàng hậu rằng thế những người cung nữ khác những cái vị khác đi đâu hết rồi thì nói rằng hoàng hậu mới nói rằng tất cả những người đó không có quan tâm đến nhà vua mà chỉ có tôi mới quan tâm tới vua thôi nên là đức vua trở nên rất là sân rất là tức rất là bực tức và trong khi đó đức vua mới đi tìm cũng lại đi tìm xem mấy người những người vợ khác của mình là đang ở đâu thì khi đó đức vua mới lại thấy rằng những người vợ này đang đang, ờ, đang ở gần vị ẩn sĩ đang tới đó đang thì thấy vị ẩn sĩ nữa thì đức vua mới lại càng nổi sân lên và mới hỏi đây là ai thì khi đó đức vua à, đức bồ tát mới nói rằng là tôi là đạo sĩ và tôi đang thực hành đang ngồi thiền ở đây và khi đó đức vua mới hỏi rằng thế là ngài đang thực hành hành gì thì khi đó đức vua mới nói rằng là đức ờ, ờ, bản sĩ hay là đức bồ tát mới nói rằng là ta đang thực hành hạnh kham nhẫn thì khi đó đức vua mới nói rằng thế là nếu mà tôi cắt cái tay của ông thì ông còn kham nhẫn được hay không thì đức bồ tát mới nói rằng cái kham nhẫn của tôi không nằm ở cái cánh tay thì khi đó nhà vua đã ra lệnh và cắt đi đôi tay của đức bồ tát và sau đó tiếp tục như vậy thì Đức Bồ Tát uh, Đức vua mới nói là thế uh, Đức Bồ Tát mới nói rằng tay không thì cắt tay rồi thì đến tiếp theo là nhà vua mới cho cắt chân chặt chân của Đức Bồ Tát và Đức Bồ Tát mới nói rằng cái tham nhẫn của tôi không có nằm ở chân và từ từ cũng như vậy là nhà vua mới cho ra lệnh là cắt mất tai và mũi của Đức Bồ Tát và sau đó nhà vua mới hỏi thế như vậy còn kham nhẫn được nữa hay không thì Đức Bồ Tát mới nói rằng cái sự kham nhẫn là nằm trong trái tim chứ không phải là nằm ở đó không phải nằm ở chân tay hay là mũi hay là tai vân vân mặc dù và sau khi đó thì nhà vua mới đá một, một cú đá thật là mạnh vào ngay ngực trúng tim của Đức Bồ Tát và khi đó Đức Bồ Tát rất là đau đớn và ngài cũng và từ từ đó ngài cũng ngài ngài ngài chết và khi đó sau khi mà nhà vua đi ra khỏi cái tầm nhìn của Đức Bồ Tát thì ngay lập tức là lửa ở dưới địa ngục phun lên và nuốt chửng nhà vua. Thì cho dù nhà vua có cắt chân, cắt tay, cắt các thân phần của Đức Bồ Tát như thế nhưng mà Đức Bồ Tát vẫn giữ được cái sự kham nhẫn không có làm hại gì nhà vua và giữ được cái kham nhẫn nên chúng ta phải thấy rằng đây là một cái bài học để chúng ta thực hành dù khó khăn đến đâu đi nữa thì chúng ta phải giữ cái sự kham nhẫn nhiều khi là chúng ta do cái sự bất lực chúng ta không có lựa chọn nào khác thì không có lựa chọn nào khác thì khi đó chúng ta cũng có thể làm một thứ đó là hoàn thành cái ba la mật của mình đó là kanti parami hay là kham nhẫn cái ba la mật thì chúng ta hoặc là đức bồ tát cũng vậy đức bồ tát của chúng ta khi ngài đức bồ tát là một bậc đạo sĩ và không làm hại chúng sanh khác và khi rơi vào cái tình huống như vậy ngài vẫn dùng cái đó để hoàn thành cái ba la mật của mình để tạo nên cái ba la mật của mình mặc dù là chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát thì chết đau đớn như vậy nhưng mà cái chết này là cái chết hoàn toàn xứng đáng bởi cái chết này nên là đã để giúp cho ngài hoàn thành những cái cái ba la mật hoàn toàn là xứng đáng nhưng mà đối với nhà vua nhà vua tra tấn Đức Bồ Tát Đức Bồ Tát mặc dù thống khổ đau đớn như vậy nhưng mà cái sự đau đớn của nhà vua khi phải tái sinh vào cái cõi địa ngục thì còn đau đớn gấp nhiều lần so với cái sự mà nhà vua đã tra tấn hay là đã hành hạ Đức Bồ Tát như vậy và chúng ta cũng phải quan sát rằng trong một số những tình huống trong cái đời sống nhiều khi là chúng ta là không yếu thế hay là chúng ta không có làm được cái không có lựa chọn nào tốt hơn mà thì khi đó chúng ta có một cái lựa chọn đó là chúng ta kham nhẫn và kham nhẫn như vậy chúng ta sẽ bổ sung được cái ba la mặt của mình chúng ta hoàn thành được cái ba la mặt của mình tạo nên được những cái thiện pháp cũng tương tự như vậy theo cái sự quan sát theo theo cái sự suy xét tư duy cũng giống như là đức bồ tát bodhisattva cũng thế ngài đã hoàn thành công việc rất là xuất sắc hoàn thành tốt những cái cần việc cần mình cần làm kẻ thù nhiều nhiều khi đó là chúng ta thấy kẻ thù vậy kẻ thù có làm hại chúng ta nó đau đớn cỡ nào nhưng mà cái sự làm hại của họ đó cũng giống như là vị nhà vua làm hại đức bồ tát làm hại đức bồ tát như vậy đức bồ tát rất là đau đớn nhưng mà cái sự đau đớn của nhà vua phải trả thì là vô cùng vô cùng là khổ đau còn đức bồ tát thì ngài đã hoàn thành được cái ba la mật bởi cái sự suy xét về cái hành hành hạnh ba la mật như là khan khanti ba la mật hay là khan khanti parami hay là gọi là kham nhẫn ba la mật thì chúng ta có thể loại bỏ được cái sân sân ý của mình mà chúng ta có thể phát triển được từ tâm và phát triển được bởi cái sự hành thiền đó bởi cái sự suy xét đó chúng ta có thể um, phát triển được tâm của mình tăng thượng tâm của mình và phát triển định so what we need to be patient so uh, it is mentioned in Sabasava Sutta to dispel evils So like the weather, the weather maybe hot, maybe cold. So uh, here the weather is very, very hot. <laughs> so yeah, sometimes uh, no electricity. So we don't have a choice. So except being patient. So sweating all the time. So if we don't practice, we will have anger the weather such a hot. Uh, so uh, we need to be patient. If uh, we don't patient, yeah, so we may get angry. We may not be able to do our jobs. So this is also one thing to practice about the being patient. Yes, sir. Và cũng như vậy, thì nhiều khi chúng ta chúng ta phải hỏi tại sao tại sao mà chúng ta phải có sự kham nhẫn kanti trong bài kinh Sabasawa Sutta bài kinh này có nói dạy cho chúng ta biết là chúng ta phải kham nhẫn kham nhẫn với cái gì nhiều khi chúng ta thấy rằng thời tiết thời tiết nóng hay là lạnh cũng là nếu mà chúng ta không cũng có thể làm cái nhân làm cho chúng ta nổi sân lên chúng ta cần phải kham nhẫn phải kham nhẫn với cái nóng cái lạnh và giống như là nơi chùa uh, tu viện của ngài xe đó là rất là nóng và nhiều khi là còn mất điện nữa và nóng như vậy mất điện như vậy thì chúng ta không có cái lựa chọn nào khác là ngoài cái việc là phải có sự kham nhẫn chúng ta kham nhẫn với cái nóng như vậy mặc dù là chảy mồ hôi suốt ngày như vậy thôi chảy mồ hôi tại do nóng như vậy nhưng mà cho dù nóng như thế chúng ta phải kham nhẫn chứ không thì chúng ta sẽ hỏi ô tại sao lại nóng như vậy tại sao lại nóng như vậy thì cái tâm sân sẽ khởi sinh và chúng ta sẽ không để để chúng ta chúng ta không có sự kham nhẫn không có cái kham nhẫn thì cái sân sẽ khởi sinh nhưng mà khi mà đây chúng ta thực hành chúng ta có cái sự kham nhẫn thì chúng ta đã hoàn thành chúng ta sẽ hoàn thành cái phận sự cái bổn phận hay cái nghĩa vụ của mình cái việc làm của mình và cái kham nhẫn này cũng là cái phương thuốc để đối trị lại với cái tâm sân Another thing is our disease, uh, trauma, uh, difficult to difficult to be patient. So sometimes like a headache, uh, or sore throat, something like that. So those are always uh, having painful, so happening again and again. So for everyone, that's so much. They will have uh, some kind of disease sooner or later. Except being patient, uh, we cannot do. And so if we can do, we do taking medicine, uh, doing exercise, but sometimes unavoidable. So we have to use being patient, not to have anger, not to have uh, any evils. So trying to be patient. Nhiều khi là những chúng sanh, nhiều khi chúng ta bị bệnh hay là bệnh khổ rất là nhiều phải chúng ta phải không khó mà để khám nhận được ví dụ như là bị bệnh đau đầu hay là viêm họng đau đầu viêm họng đây thì lúc nào chúng ta cũng có cái cảm giác về đau đầu rồi viêm họng nó rất là khó để để mà kham nhẫn thì chúng ta phải xem rằng ai cũng thế thôi cũng không có sớm thì muộn chúng ta cũng không có bệnh này sẽ có bệnh khác không sớm thì muộn mà thôi và nếu mà chúng ta không có cái sự kham nhẫn như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ nổi nóng và có cái sự cái tâm sân khởi sinh nhiều khi là khi bị bệnh như vậy chúng ta có thể giải quyết được bằng khi bằng uống thuốc hay là chúng ta có thể giải quyết được bằng cách là tập thể dục hay là những động tác thể dục hay là uống thuốc có thể giải quyết được vấn đề bệnh nhưng mà trong cái tình huống là tất cả mọi thứ nó không thể giải quyết được cái bệnh của mình thì không còn cái phương pháp nào khác ngoài cái phương pháp ngoài cách là chúng ta phải có cái sự uh, kham nhẫn khan tí ở đây và kham nhẫn như vậy thì chúng ta sẽ làm thực hành được uh, chúng ta sẽ tạo được nhiều cái thiện pháp và như vậy thì chúng ta phải cố gắng cố gắng để giữ được có được cái sự kham nhẫn khan khanti Another thing is badly uh, saying of others. So we cannot close others' mouth. Yeah, some people say, my mother gave about me with mouth. <laughs> I want to talk. What do I want to talk? So uh, we cannot close to them. Maybe sometimes they are saying is correct, although we don't want to hear. Uh, so sometimes not correct. Anyway, we have to be patient. They will say with their mouth. We cannot stop it. So in the same way, so. Uh, in the world, especially in Myanmar. So people are not united. This group, that group. So uh, some some people are in that group, some people are in this group. So who is right or wrong? Uh, they speak each other. So as a group, their mind usually uh, is very strong. So we don't want to hear something strongly saying. <laughs> so but we cannot stop. So we should try to be patient. Uh, it is uh, advice from the Savaswa Sutta, badly saying of others. Maybe they are saying it's correct, may not be correct, but it is uh, something gross to hear, so trying to be patient. Và một cái nữa đó là chúng ta thấy rằng cái vấn đề ở đây nó là cái vấn đề mà người khác nói xấu cái sự nói xấu của người khác thì chúng ta chúng ta không thể cấm người khác không thể ngăn người khác nói được không thể bịt miệng người khác lại được thì một số người nói rằng mẹ tôi sinh tôi ra với cái miệng nên, nên là tôi thích nói cái gì thì tôi nói thì, đúng là như vậy thì họ họ thích nói gì họ nói có cái họ nói đúng nhưng mà nó cũng quá là thô tiện chúng ta cũng không cần nghe và cũng có những cái điều mà người ta nói sai và người ta đúng nói đúng hay nói sai thì chúng ta có phải kham nhẫn kẻ hỏi chúng ta không có làm được gì cả chúng ta không có thể nào cấm họ nói được không thể nào bịt miệng họ lại được nên là chúng ta phải có cái sự cam nhẫn chúng ta thấy giống như ở miến điện ở myanmar myanmar bây giờ là đất nước myanmar cũng trở nên chia rẽ rất là nhiều không có được cái sự đoàn kết trong cái dân tộc và có nhiều nhóm này nhóm kia nhiều cái đảng này đảng kia và trong những cái đảng này thì thì sẽ nói xấu đảng kia và họ nói họ nói nhiều khi khi mà tâm họ có đảng phái rồi thì trở nên rất họ rất tâm của họ trở nên rất là mạnh họ nói năng rồi chúng ta không thể nào mà dừng được mà chúng ta cũng cũng phải phải nghe nhiều khi chúng ta không thể à, không thể nào dừng họ được mà chúng ta phải nghe những cái đó nghe thì chúng ta phải có sự cam nhẫn mặc dù là những cái lời nói có thể họ đúng nó đúng đó nhưng mà nó rất là thô mà nhiều khi họ nói với nhau thì chúng ta cũng không chúng ta thấy rằng ở đây thì ai đúng ai sai ai đúng ai sai cũng không thành vấn đề cũng không quan trọng chúng ta cần phải có sự cam nhẫn bởi vì có đúng có sai thì ở, ờ, ờ, ở, đây họ cái vấn đề là chúng ta không thể nào dừng được, cái người ta nói dừng không thể nào bịt miệng người ta được nên chính vì vậy trong bài kinh Sapasawa Sutta có nói với chúng ta có dạy chúng ta rằng cho dù người ta nói đúng người ta nói sai đi nữa nhưng cái đúng cái sai này nó cũng rất là thô thiển thì chúng ta cũng không nên không nên nghe mà chúng à, chúng ta cũng không nên phản ứng lại mà chúng ta có sự cam nhẫn có cái sự tham nhẫn kanti trong cái tình huống này. some animals or creatures. Uh, they are aggressive, want to harm others. So maybe elephants, horses, uh, cows. So sometimes we may encounter those things, but uh, if you are city people, so you may not you may not need to fear those things, but uh, you may need to fear mosquito, <laughs> very famous one. So mosquito biting, <laughs> breaking our good sleep. So we cannot stay uh, quietly, uh, bite here, bite there, some insects. So sometimes we cannot stop it. So if we kill them, we can kill easily, but uh, our karma will not be good, will be bad. So because of this uh, uh, young time, my friend Samira said, because of itchiness, I rub my body. finally unwrapping, mosquito was dead. He said, I'm very happy. <laughs> because I'm not intentionally, it is not killing. Uh, but uh, in the mind have anger. So because of itchiness rub, Masipiro was dead. So he's uh, very happy. So like that. so some kind of creatures or animals or maybe insects, maybe coronavirus. Yeah, we need to be patient no choice you know everyone have to wear mask I uh, have to do social distancing you know, have to have a good ventilation so uh, injection so many things we have to do so the whole world have to do uh, because of uh, virus which we cannot see our eye so yeah because of the, that uh, those about those we need to be patient. We need to practice. If we cannot, we will have anger, we will have any other defilements. Yes, sir. Bằng cái quán tưởng nữa, quán xét nên nói chúng ta quán xét về những cái chúng sanh hay về những cái sinh vật về những cái sinh vật hay về những chúng sanh nhiều khi những chúng sanh có thể nó chúng ta sợ hãi hay chúng chúng có làm hại chúng ta chúng ta sợ hãi những chúng sanh đó ví dụ như là nếu mà những, những chúng sanh như là voi là trâu là bò vân vân nhưng mà đối với người thành phố thì họ không thấy có nhiều người là chưa từng thấy con trâu chưa từng thấy con bò cũng chưa từng thấy con voi bao giờ thì cái đó họ không sợ nhưng mà họ lại sợ con muỗi tại vì bởi vì con muỗi nó làm mất đi giấc ngủ ngon của họ ấy và nếu mà chúng ta không có cái sự cam nhẫn khi mà con muỗi nó cắn chúng ta mà chúng ta chúng ta rất là dễ dàng có thể vỗ con muỗi đó đập chết con muỗi đó dễ dàng nếu mà chúng ta không có nhưng mà nếu mà chúng ta giết con muỗi như vậy thì sẽ tạo nên cái nghiệp bất thiện akusala karma và bởi vì chúng ta tham nhẫn với những cái chúng sanh như vậy với những con côn trùng như vậy với những con muỗi như vậy nên là chúng ta sẽ không làm không sát sinh và uh, khi mà ngài Sedo còn lúc còn là Samanera còn là Saji đó lúc ngài còn rất là trẻ thì có một người bạn cũng là Saji cũng rất là trẻ có một người bạn đấy con muỗi nó cắn nó cắn vị sa di đó và vị sa di này mới xoa xoa lên xoa lên và vô tình làm chết con muỗi thì sau này thì vị nói rằng ồ vị đã rất là vui tại bởi vì đã vô tình mà làm xoa chết con muỗi như vậy thực ra thì không có tay ý sát sinh vô tình làm nó chết thì không có phạm vào cái giới sát sinh nhưng mà bởi vì cái tâm sân ở trong đó vị này nên là sau khi con muỗi chết rồi thì vị này trở nên thật là vui và rất là vị rất, rất là vui tại vì vô tình làm xoa chết con muỗi nó cắn vị đó nó cắn vị đó đau chúng ta cũng vậy chúng ta cũng phải thấy rằng bây giờ có những cái ờ, cái cái điều xảy ra như bây giờ như là uh, chúng ta không mong muốn ví dụ như là corona virus là covid covid 19 như vậy thì chúng ta cũng phải có nhiều cái sự kham nhẫn kham nhẫn ở đây như là chúng ta phải đeo khẩu trang này phải giữ khoảng cách này phải tiêm vaccine này rồi phải có ở nơi thông thoáng này vân vân tất cả những cái đó trên cả thế giới này chúng ta đều phải làm đều phải làm để đều phải kham nhẫn chúng ta phải đều phải làm theo và cái virus này thì chúng ta không nhìn thấy mắt bằng mắt của mình nên chúng ta thấy rằng cũng có chúng ta phải kham nhẫn với nó cũng phải có những cái sự sợ hãi như vậy nhưng mà chúng ta phải có sự kham nhẫn kham nhẫn khởi sanh khi mà kham nhẫn như vậy thì chúng ta sẽ không có cái sân ý khởi sanh lên và cái sự kham nhẫn này đó là cái điều mà chúng ta cần phải phát triển cần phải thực hành So another thing is to reflect about the fault of anger. So n is similar to a kind of stick, a kind of firewood in a cemetery. So, but uh, you may not know about that. So, especially in a village. Yeah, so there is a cemetery, uh, something not near, not not far uh, from the village. So. Uh, burn, burn, burn people, dead, dead body. So in that place. So because of this, uh, uh, some firewoods are there <coughs> when they burn pe people. So, so some people in the forest, uh, so when they want to go to toilet, <laughs> they have to choose a secluded place usually go to cemetery so after using as a toilet going in toilet uh, they clean their body with the sticks one side is uh, burning become charcoal uh, the other side is uh, firewood they clean it with that so uh, one side is uh, because of firewood, not useful. The other side is because of dirty. So this kind of firewood is uh, not useful for the forest uh, to make a firewood or to use some other things. Not useful for the houses in a village. So both sides is not good. In the same way, yeah, uh, like anger, uh, anger is not good for the for ourselves and for the others in the same way for the present life, for the future. So both the side is bad, not like uh, some greed or uh, craving. Craving sometimes uh, something good, maybe presently good, but in the future not good. Maybe uh, one side good, is good, the other side is not good. Anger is not like that. Both the side is not good. So if we reflect in this way, we may be able to dispel anger. Yes, sir. Và vâng, như vậy chúng ta phải quan sát cách nữa để loại bỏ cái tâm sân đó là chúng ta phải quan sát về cái lỗi lầm khi mà có sân ý khởi sanh cái sân ý khởi sanh này sân ý này thì giống như là cái củi cái củi thiêu xác ở nghĩa địa và chúng ta nhiều khi là chúng ta không biết cái nghĩa địa như thế nào và không biết cái củi thiêu xác ở nghĩa địa như thế nào nên chúng ta sống ở thành phố còn ở làng ở làng mạc thì chúng ta những người thôn quê thì có thể thấy được những cái nghĩa địa thì nghĩa địa thì nó không ở cách xa làng không quá xa làng và cũng không quá gần đối với làng đối với làng mạc và cái củi đó là củi dùng để thiêu xác ở đó cái củi còn dư thiêu xác cái củi đốt đốt để thiêu xác và những người ở trong rừng đó khi mà họ đi vệ sinh thì họ chọn những nơi đi vệ sinh đó là những nghĩa địa và người ta lấy sau khi đi vệ sinh rồi thì người ta người ta lấy những cái củi để để chùi để lau và cái củi đó là cái phần một đầu đó thì cái đầu một đầu là gỗ một đầu là than và cái củi đó thì cái củi đó cũng không hữu dụng bởi vì một cái đầu nó là than cho rồi và một cái đầu khác thì nó lại là cái cái củi để thiêu xác nên thành ra nó đều bẩn nên cũng không có hữu dụng và cái củi này thì cũng không hữu dụng đối với cái người trong làng người trong rừng và cũng không hữu dụng đối với người bên ngoài cái củi này không thể làm không thể nào để làm vật dụng để xây nhà xây cửa được để làm bất kỳ việc gì được và cả hai đối với cả hai bên thì cái củi này đều là vô dụng nó không có cái công dụng gì cả và cái tâm cái tâm sân cũng tương tự như vậy tâm sân cũng giống như là cái củi nghĩa địa vậy thì sân ở đây là không tốt cho bản thân và cũng không tốt cho người khác và nó cũng không tốt cho hiện tại và cũng không tốt cho tương lai và cái tâm nó khác với tâm tham tâm tham thì nhiều khi nó có thể tốt đối hiện tại nó có thể tốt nó có cảm giác là thích thú nó tốt đó nhưng mà tương lai thì nó không tốt hay là cái tâm sân ấy, à, tâm tham ấy nó có thể tốt một phía tốt về một bên nhưng mà đối với bên khác thì nó không tốt nhưng mà cái sân sân ý cái tâm sân ở đây thì nó làm nó cả hai bên cả hai phía đều không có tốt đều không có lời lạc thì chúng ta phải suy xét về cái sự bất lợi hay về hay là về cái lỗi lầm của những cái sân ý của những cái tâm sân sân như vậy thì khi đó chúng ta có thể là có cách hay là chúng ta có thể đối trị lại với những cái sân ý yes sir uh, next one is uh, similar to found found points or poison with bad taste. So some poison have a good taste. So but anger is uh, similar to poison with bad taste. So when we have anger, we feel no good. So although we produce bad result. Because of this, it is similar to poison with bad taste. So some medicine although having bad taste. Uh, so some are poison, but uh, still have a good taste. But uh, anger is uh, similar to poison with bad taste. Cách nữa chúng ta có thể quán tưởng đó là cái chất độc. À, đó là cái tâm sân, cái sân ở đây thì nó giống như là cái chất độc. Chất độc nhưng mà có cái vị, cái vị rất là khó chịu nên là cái vị không có ngon, cái vị cái vị giống như vị đắng còn một số những chất độc thì nó có vị ngọt có vị ngon nhưng mà chất độc ở đây sân ở đây thì đó là một cái chất độc mà nó không có à, vừa là chất độc mà lại vừa là cái chất độc này thì lại cái vị của nó là cái vị không có không có ngon không có khả ý không có khả ái sân cũng tương tự như vậy sân ở đây chính là cái chất độc mà vừa là chất độc nhưng mà chất độc này lại có cái vị không có ngon And the Buddha said, in the Kakasupama, Kakachupama Sutta. So if someone cuts, let's say, our hand uh, with a saw, which has uh, blades in the two sides, so not just one side. saw <laughs> is uh, very, very rough, very gross if we rub so mm, it is a, it will be very painful. Although someone is cutting our limbs, body limbs, if we have anger, the Buddha said, not doing, not following his admonishment means that uh, although other people are harming, although any condition we have If we have anger, that means not following Buddha's teaching. The Buddha didn't teach. In which kind of situation you need to have anger? We have, we should not have anger. Yes. Và Đức Phật có dạy cho chúng ta trong bài kính Kakachupama Sutta. Thì bài kinh này đó là bài kinh về ví dụ như ai đó mà cắt cắt tay của chúng ta bằng cái lưỡi cưa lưỡi cưa ở đây thì lưỡi cưa nó rất là thô và nhám lưỡi cưa ở đây nó, là, nó gồm bao gồm hai cái lưỡi cái cưa thì nó gồm hai cái lưỡi khác nhau và nó nó rất là nhám nó rất là thô mà khi mà ai đó mà cắt theo thân cắt cái thân vần dùng cái cưa mà cắt những cái thân phần của chúng ta cắt tay cắt chân của chúng ta thì khi đó chúng ta cũng không đi theo cái tâm của mình đó là không có oan trái không có khởi tâm sân lên đối với những cái người làm hại mình như vậy và trong một cái tình huống trong mọi cái tình huống trong mọi lúc mọi cái điều kiện xảy ra mọi cái tình huống xảy ra nếu mà chúng ta mà theo cái sân ý của mình thì khi đó là chúng ta đang không theo lời Phật dạy và chúng ta làm theo lời Phật dạy đó là chúng ta trong bất kỳ mọi tình huống nào chúng ta cũng không làm cho mình khởi sanh lên cái tâm sân. So in the Dawah Dingsa realm, one day what they call it Yakka, came to the the place of King Otewa. There is a special place of the King Otewa. You may heard before. So if he stand, sink until until a knee. If he sit, he sits, uh, sink uh, until waist. <laughs> So in a movie, you may see like a cloud. <laughs> so, uh, so yeah, one yaka, they call yaka, one dewa, uh, came to the that place and he said, uh, so very ugly. Other dewas saw, oh, why you sit in the in the place of King Deva? So other dewa blame him whenever they blame, the Yeka is more and more beautiful. <laughs> more and more beautiful. So because of this, uh, uh, the Deva said, oh, this is a Goda Beka, anger eater, anger eater, who eats anger. So, so other people blame, the other Deva blame him, he, he is uh, more and more beautiful, more beautiful more beautiful. Later they will understand, oh, this one will be Godabeka, Enga Ida. So at that time they report Kenwa Deva. Kenwa Deva came to that place, uh, knelt down, uh, knelt down is a right knee down, left hand, little, left knee, a little bit rise up. Yeah. so we I like that, uh, rope uh, one side together. I'm the one. You pay respect. Conditions, uh, both sides uh, sometimes paying respect. Humble. I'm the, the Genodiwa. I'm Seka. Like that. He reports that uh, that Yaka. At that time, Yaka has uh, become more and more ugly ugly like that. So, uh, so later disappeared. So that yaka is uh, coming in from the Brahma realm, uh, want to test Kevandeva's mind. So Kevandeva is uh, humble, so he cannot stay anymore in that place, have to be disappeared. So sometimes uh, when we fight with the people. So uh, if we have anger, yeah, uh, there may be anger eater uh, who eat anger. They will be more beautiful. So uh, yeah, that story is mentioned, and then in the Sanyutta Goda Gotabhaka. So when you have anger, you may reflect. Other people may be anger eater. Who eats anger? You should reflect that sometimes uh, you need to be humble. You need to bear respect. They will not stand. Uh, they will disappear. Yes. Một câu chuyện ở đây đó là ngài sẽ đo kể về cái câu chuyện của chúng ta đó là trên cõi trời ta qua tìm xa cõi trời đau lợi và trên cõi trời ta qua tìm xa này có một vị chư thiên đó là Go uh, Gopabika, Gotabika, Gotabika đây nghĩa là các vị chư tiên này đó là Yakha hay là um, Dạ nhìn rất là rất là xấu xí và vị này mới tới tới và ngồi ngồi tới cái ngồi tại cái ghế của vua trời đế thích hay là Saka và vị đó đứng thì có cái câu chuyện nói đây rằng cái vua ở cái ghế cái chỗ ngồi của đế thích thì lúc nào khi mà nếu mà vị đó đứng đứng thì nó sẽ che lên ngập ngập lên tới chân và khi mà ngồi xuống thì nó che tới nó ngập lên tới tới hồng thì là giống như trong phim ấy, trong phim này chúng ta xem trong những bộ phim là thấy là ngồi giống như ngồi cưỡi mây đó hay là ngồi trên mây đó, thì thường thường là mây nó che tới đầu gối hay hay là ngồi xuống thì cái mây nó che che tới tới à, tới hông đó và khi mà ngồi đó thì thấy được cái vị uh, dạ xoa này thì rất là xấu xí rất là xấu xí như vậy nên tất cả những chư thiên ở đó chư thiên ở có trời tao quá tim xa có trời đau lợi này mới hỏi rằng ô tại sao người ta mới chê trách phản nàn tại sao một người xấu xí như vậy một cái chúng sanh xấu xí như vậy tại sao lại ngồi ở chỗ cái ngai vàng tại cái chỗ ngồi của thiên chủ của của đế thích mà khi mà họ càng chê trách bao nhiêu họ càng phàn nàn bao nhiêu thì cái vị chư thiên à, cái vị dạ xoa này thì càng trở nên đẹp bấy nhiêu như là càng chê những vị chư thiên càng chê trách bao nhiêu thì cái người cái cái vị dạ xoa này dạ, dạ ca này càng trở nên đẹp càng trở nên đẹp nên là người ta gọi đó là người ăn ăn hấp thụ cái sân ăn cái sân cái sân nào vị đó như là bất kỳ người nào càng khi càng chế trách thì vị đó trở nên càng đẹp hơn như là cái người ta sân với họ thì họ trở nên càng đẹp hơn đó gọi là Gotabeka và cũng như vậy khi đó thì người ta mới đến báo những vị chư những vị thiên mới tới và báo lại với thiên chủ Saka để thích rằng là có có những cái người như vậy có những vị như vậy và khi thiên chủ mới tới tới thì mới đầu mới quỳ xuống quỳ xuống ở đây không phải là quỳ chân xuống nhưng mà hơi uh, nhún cái đầu gối bên trái xuống đó là cách mà thể hiện sự cung kính và cung kính đứng một bên cung kính đảnh lễ hay là khiêm tốn rất là khiêm tốn khiêm tốn và khi đó vua trời Saka Saka mới hỏi là vị thiên này đó là là ai và bởi cái sự khiêm tốn khiêm nhường cái sự cung kính đảnh lễ này nên là cái vị già xoa này trở nên càng ngày càng xấu xí đi thì thực ra cái vị già xoa này Jakka này thì không phải là già già xoa mà là từ trên cõi phạm thiên đi xuống để thử thử lòng hay là thử tâm của vua trời đế thích Saka mà thôi bởi vì cái đức hạnh cái sự khiêm tốn khiêm nhường sự cung kính của vua trời đế thích Saka nên là vị phạm thiên này không thể ở lâu được nữa mà ngay lập tức là biến biến tại biến mất khỏi chỗ đứng và trở về cõi phạm thiên cũng như vậy khi mà chúng ta thấy rằng trên ở ngoài cuộc sống của chúng ta có nhiều quá nhiều cái sự tranh đấu rồi thi thố cái cái cọ lẫn nhau rồi đánh nhau vân vân thì tất cả những cái sự sân đó sân của người khác đó chúng ta phải chúng ta phải quan sát phải xem cũng giống như câu chuyện này chúng ta đừng có làm theo cái hành động sân mà chúng ta tất cả những lời nói sân của họ ấy, hay là những cái những cái sự phẫn nộ tất cả những thứ đó của họ nó chỉ làm cho chúng ta đẹp hơn chúng ta đừng có làm theo cái tâm sân của mình mà cái sự cam nhẫn như vậy thì với chúng ta phải có sự uh, tham nhẫn hay là chúng ta phải có uh, đừng có theo tâm sân của mình và đừng có hành động theo cái bản bản chất sân của mình và nếu mà người khác sân với mình á hay là mình sân với người khác chúng ta thấy rằng có nhiều khi họ trở nên càng nên trở nên đẹp hơn hay là sân nếu mình sân với cái người hay là người người khác mà sân với mình thì mình càng nếu mình có hành động đúng không có làm theo cái cái sân của mình mà không sân lại thì khi đó chúng ta càng trở nên đẹp hơn cũng giống như là trong cái vị uh, chư thiên trong câu chuyện này và trong đó là trong Samyutta Nikaya trong bài kinh là trong tương ứng bộ kinh bài kinh là Gotabeka và sân chúng ta phải làm giống như là cái người sân người ăn cái tâm sân có nghĩa rằng bất kỳ cái sân nào tới làm chúng ta càng càng trở nên đẹp hơn và nhiều khi bởi cái sự cung kính chúng ta khiêm nhường chúng ta khiêm tốn chúng ta cung kính như vậy hay khiêm nhường như vậy thì tự động là những cái người mà sân với chúng ta những người muốn làm hại chúng ta muốn tranh đấu với chúng ta muốn cái cọ chúng ta tự động họ sẽ bỏ đi cũng giống như là cái Saka hay là vua trời đế thích mà cung kính khiêm nhường khiêm tốn đối với cái vị phạm thiên này hay cái vị giả xoa này thì cái vị giả xoa lập tức không thể nào ở tại chỗ đó được mà vị đó ngay lập tức phải biến mất khỏi chỗ đứng và trở lại về cái chỗ của mình về cái cõi của mình cũng như vậy chúng ta phải có sự khiêm tốn khiêm nhường đó là nhiều khi nó là một cái cách giải quyết rất là tốt để người khác tự động họ sẽ rút lui In the Ovada the Buddha gave over the admonishment. Kandi Brahma the Bodhideka. Being impatient is the best practice. So, yeah, to practice being, we need uh, patience. Uh, everything, so everything we do, we need to be patient, even in this talk. I'm late in 10 minutes. <laughs> having a long talk. Huh? No more time for the question answer, but you need to be patient. So if you can be patient, you can get some kind of knowledge. So in the same way, when we meditate, we will have a pain, pain in legs, or uh, pain waist, uh, something like that. So everything we do, we have to be patient. So because of this, the Buddha said, Kandi Brahman, the body deka. So uh, being patient is uh, the best, uh, the best ascetic practice. So we should reflect. Yes. Và trong bài kinh Ovada Patimokha, trong giáo giới giới bổn của tỷ uh, giới bổn Patimokha Đức Phật có nói rằng đó là kham nhẫn, kham nhẫn là cái sự thực hành tối thượng. Thì bởi vì cái sự, sự thực hành tối thượng ở đây đó là cái, cái sự một cái sự kham nhẫn. Thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta phải kham nhẫn trong mọi mọi thứ, chúng ta phải thực hành, thực hành cái sự kham nhẫn. Giống như là hôm nay chúng ta thấy rằng ngày sai đo vào muộn 10 phút đúng không? Và trễ 10 phút chúng ta cũng phải có sự kham nhẫn và chúng ta chúng ta cũng phải kham nhẫn, kham nhẫn với là hôm nay ngày sơ đo cũng thuyết pháp rất là dài và không còn thời gian để cho cái việc hỏi và đáp chúng ta cũng phải kham nhẫn đúng không tại vì chúng ta phải kham nhẫn kham nhẫn cho mọi cái tình huống kham nhẫn ở đây nó làm cho chúng ta khởi sinh được trí tuệ kham nhẫn nó là cái phương pháp hành cái sự thực hành tối thượng khi hành thiền cũng vậy hành thiền như cũng cũng thế khi mà chúng ta đau hành thiền đau đầu gối đau chân đau tay đau hông hay đau chỗ này đau chỗ kia chúng ta phải có sự kham nhẫn kham nhẫn thì chúng ta mới phát triển được cái sự hành thiền của mình và có thể tiến bộ được có thể có được trí tuệ bởi do cái sự kham nhẫn và trong mọi việc mọi lúc mọi nơi thì chúng ta đều phải có sự kham nhẫn kham nhẫn thì nó là để phát sinh trí tuệ và chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ và thực hành cái hạnh kham nhẫn khanti Another device is uh, if we have an enmity in between, hatred, in between two person, so uh, give something, give a gift. When you give a gift, they may say, oh, they may surprise. uh, thank you, something like that. So when we saw such kind of action, we take a photo in the mind so to produce metta towards uh, our enemy. So it is one way, one advice given in the teaching. và khi mà chúng ta có sân có sân với ai đó như là chúng ta có cái mối ờ, hiểm hận hay là sân có cái sự ờ, thù ghét ai đó một cái cách tốt nữa để chúng ta có thể giải hóa hóa giải cái sân này cái sân này đó là cái tặng quà cái tặng quà hay cho quà chúng ta có thể thấy đó ví dụ như là cái người mà chúng ta ghét hay người hay người mà ghét chúng ta tự nhiên chúng ta tặng quà nhiều khi họ rất là bất ngờ và nó thank you nghĩa là cảm ơn cảm ơn rất là nhiều họ rất là bất ngờ và bởi cái sự thực hành này ấy, thì tự nhiên cái sân nó sẽ được hóa giải và chúng ta có thể phát triển được cái tâm từ meta và kẻ thù ờ, chúng ta sẽ không có không có những cái kẻ thù trong tâm và chúng ta cũng không có bằng cái người kẻ thù của mình cứ trở thành bạn và người ta sẽ quý mến chúng ta đó là một cái cách mà uh, có dạy ở trong giáo pháp của Đức Phật. So the last advice is uh, by seeing someone if we cannot produce metta if we have anger always so uh, Please think tank, uh, like a, a, kind of creeper, one of a creeper or one of a grass in the world. So when we go walking, maybe grass beside the road or creepers beside the road, uh, we we don't pay attention. We walk our way. So in the same way, uh, if we have someone who we hate, so if we cannot dispel that, we should think uh, one of creeper, one of grass in the world. So we should ignore. So sometimes, uh, so people may say differently. Uh, we may not like, so we need to ignore. Uh, like a kind of uh, one of grass, one of creeper in the world. một cái cách nữa này là một cách cuối cùng ở đây một cái lời dạy cuối cùng lời khuyên cuối cùng ở đây ví dụ như là chúng ta có cái, cái người cái người mà chúng ta khi bất kỳ khi nào gặp họ ấy, chúng ta không thể nào loại bỏ cái tâm sân hay là cái cái sự sân ý của mình đối với họ ấy, lúc nào cũng vậy nên là lúc đó thì chúng ta phải quan sát như thế nào bởi chúng ta phải quan sát đó là cái người đó cũng giống như là cái, cái cây leo những cái cây cỏ hay là những cái cây leo ở trên trên thế gian này mà thôi khi bất chúng ta đi bên đường chúng ta đi ở đi ở đường đó thì bên ven đường có những cây cỏ có những cái cây leo thì chúng ta không không hề quan tâm không hề để ý đến cái những cây cỏ những cây leo như vậy và đối với những cái người nào mà lúc nào làm cho chúng ta sân lúc nào cũng làm sân ý của chúng ta khởi sinh khi mà thấy người đó chúng ta hãy quan sát là những người đó cũng chỉ giống như là cái cỏ cây giống như là cái cây cỏ giống như là cây leo trên cái thế gian này mà thôi và bởi vì sự quan sát đúng đắn này thì chúng ta sẽ bỏ qua họ chúng ta sẽ không quan tâm đến những người đó và không để làm cho cái sân của chúng ta khởi sinh trong tâm <clears throat> so uh, as a conclusion of this sutta uh, anger due to property uh, to practice uh, four element meditation anger due to passion to practice metta yeah That's all for today. Sa du sa du sa du. Và để kết luận lại thời pháp toàn ngày hôm nay thì đó là để đối trị cái phương pháp đối trị lại là chế ngự cái tâm sân và chế ngự được với tâm sân nếu mà chúng ta có những cái sân đối nguồn gốc bắt nguồn từ những cái tài sản thì chúng ta phải hành tiền tứ đại hành tiền tứ đại và quan sát về cái tứ đại thì chúng ta có thể chế ngự được cái tâm sân bắt nguồn từ tài sản và nếu mà chúng ta có cái tâm sân bắt nguồn từ chúng sanh từ con người hay từ chúng sanh thì chúng ta cách đối trị tránh ngược lại đó là hành thiền tâm từ meta và hôm nay là thời pháp ngày hôm nay yes sa du sa du uh, sa du so time is up we yes. uh, we should uh, we make weights and share merit repeat after chúng ta đọc theo ngày xe đâu edawada à, cha amehi Etavata chamehi Sambadam punya sambadam Sambadam punya sambadam Sabe dewa anumodandu Sabe dewa anumodandu Sabha sambati sairiya Sabha sambati sindhiya Idame nyadina hodu Idame nyadina hondu Sufida hondu nyadeyo Sukita hontunya tayo. Idame bonyam. Idame punyam. Nibanasa. Nibanasa. Pacheyo. Pacheyo. Hontu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabha sadanam. Sabha sadanam. Bajemi. Bajemi. Sabe. Te sabe. Samang. Me samang. Punya bagang. Punya bagang. Labandu. Labandu. Sadu, sadu, sadu. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk, and thank you, Pante Pawara Tamika for the wonderful translation today. We would like to share on all merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to all of you. We also thank everyone for your time and participation. See you on the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp rất tuyệt vời và kính tri ân Bàn Tê Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến toàn thể đại chúng những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh pháp. Sa du sa du sa du. Sa du. စာဓုစာဓုစာဓုဆရာတော်စာဓုစာဓု